บุ๊กทูแปดสิบหกออคำถามอดีตการสอง Sorular geçmiş zaman 2 Sorular geçmiş zaman 2คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Hangi kravatın üstündeydi? Hangi kravatın üstündeydi? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Hangi arabayı satın aldın? Hangi otomobili satın aldın? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Hangi gazeteye abone oldun? Hangi gazeteye abone oldun? คุณได้เห็นใคร Kimi gördünüz? Kimi gördünüz? คุณได้พบใคร Kime rastladınız? Kime rastladınız? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Kimi tanıdınız? Kimi tanıdınız? คุณตื่นนอนกี่โมง Ne zaman kalktınız? Ne zaman ayağa kalktınız? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Ne zaman başladınız? Ne zaman başladınız? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Ne zaman bıraktınız? Ne zaman bıraktınız? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Niçin uyandınız? Neden uyandınız? ทำไมคุณถึงเป็นครู Niçin öğretmen oldunuz? Neden öğretmen oldunuz? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Niçin bir taksiye bindiniz? Neden bir taksiye bindiniz? คุณมาจากที่ไหน Nereden geldiniz? Nereden geldiniz? คุณไปไหนมา Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Neredeydiniz? Neredeydiniz? คุณไปช่วยใครมา Kime yardım ettin? Kime yardım ettin? คุณเขียนถึงใคร Kime yazdın? Kime yazdın? คุณตอบใคร Kime cevap verdin? Kime cevap verdin?